Әзіз қиырындашылар, төвенді дейқтыңлар, жәңгақтың келген салам қатының давамыды болсын. Микробан ана, қадірлік тада, инсанның нәпс қайшыларыны, әммедім бәк білгіч Алла, пәрзетлерінің ғам, vaqtliq manfaatlanadigan dunyo manfaati ekanligini ko'rsatib ayollar o'g'illar oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar arg'umoqlar chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonga chiroyli ko'rsatildi ular dünya tirikchiligini manfaatlanadigan qimmati yo'q şeylerdir. Allah'ın dergahıda bolsa qaytadigan go'zal joy ya'ni jannat bordir shuning uchun boshqasiga emas jannatga qiziqish kerak deb marhamat qildi kelishida shak bo'lmagan u kun ustida qoyim bo'lgan insonlar u kunda o'z dinidan boshqa narsadan so'ralmaydigan eng odil guvohchilar bo'lgan inson badanining har bir a'zolari o'z egisining qilmish etmishlarini badanning ziyniga guvohlik berdigan Әң қабілет егісі болған Алла өзі қази болдыған, әң али сот мейданы, яны мәшәргахта, әр инсан өзінің әр бір тынықыдың нисап берілген, şu dəhşətli günün azabından ağaqlandırıb Rəbbimiz xitab qıldı ki: iyi insanlar, Pərverdigarınlardan, yəni azabdan qorxunlar. Qiyamətin zilzilisi həqiqətən çox iştir. O gündə hər bir istimit etdiyi ayal qo'rqinishdan tingirqab qilish bilan emitayotgan bo'qini unutaydi har bir homildor ayolning bo'ydan ajrab ketadi insonlarni mas ko'rasan holbuki ular haqiqatda mas emas demak qiyomatning dashti ularni as hushidan ketkazayotgan lekin allohning azobi qattiqdir qiyomatning quloqni gaz qilg'udek ovozi kelgan chog'da hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi u kunda kishi o'zining qarindishidan onasidan otasidan xotnidan va bolalaridan qochadi u kunda har odamning bir holi bo'ladiki uning boshqalarga qarshiga shu holi yor bermaydi shu dahshatli kunning azobidan qutulishni o'ylamaydigan nijotlikqa erishishni orzu qilmaydigan biror janigisi egisi bo'lmasi kerak u mehribon va shafqatlik rabbimiz yana o'zi bizlarga ashu azobdan xotirjam qiladigan chiqish yo'lini ko'rsatmoqda ey mo'minlar sizlarga sizlarni qattiq azobdan qutuldirdigan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi ollohga va uning payg'ambariga chin iymon etqaysizlar ollohning yo'lida milinglar bilan jininglar bilan jihod qilg'aysizlar agar bilsanglar sizlar uchun bu yaxshidir shundoq qilsanglar Allah sizlərinin günahlarını məğfirət qılır. Daimi turalğı bolğan cənnətlərdəki gözəl saraylarda turğuzudu. Bu çox muvaffaqiyətdir. Sizlər yaxşı gördüyən ikinci bir nimət Allahdan kəlidiyən nusrat və yiqin qalbidir. Ey Muhammad, müminlərə bu roşan mərhəmət bilan xoş xəbər bergin. Mehriban ana, qadirlik dada, əgər oğlunlar shu shirik va kufrning kalkullari dünya dunyo mashiyatlarining laylatqinlari tarafidan jahannamga o'tin bo'lganida bu mangulik ayrilishga chidayalarmidinglar Allah asursin mehribon ana, qadrlik dada jihoddan ibaret bu feriz mu hazır hozirgidek her bir er ayal musulmonga şersiz feriz bo'lgan bir cihat jihod hargizmi yolg'iz men bir odamning qilmig'iniga to'xtab kalıdıgan yoki qandoqdir dunyo kofirlari biljirligandek yolsuzluk bilen ko'ngil qo'shi uchun kural tutup ich xushqini chiqirdigan va yoki komünistler aytgandek terrorlik tusini algan, yovvoyi kishilar to'plangan kollektif urushish bo'lmasdan Belki özünün her bir so'z harakatini Alloh va Rasulining ko'rsatmasiga asasen to'g'irlab, tuzitib mangadigan Allohning yardımı ve medetleri bilen. toki qiyomatgacha kufrga shirkka zulmga jumladan barliq gunoh masiyatlarga qarshi vulqon kabi portilgan va bu yo'lda muntizam tayyorlanganlarga shundaqla askari va qurol kuchlariga ega jamoatdan tashkillangan musulmonlarning Alloh rizoligi uchun ilib boradigan Allohning rizoligiga erishish uchun biz uningga muhtoj bo'lgan o'z jinini Allahның yolыда құрбан берелейдіған, хақиқи әзмәтләрні таллап вә шаллайдыған, шахадетні әмәлді тәстік қылғанлар, ашкары болыдыған әң бүйік ибадеттір. Бүйік вә құдіретлік Аллах, әргіз му біздің ұрышларымызға, cihatlarımızga muhtaç emez. Eğer perverdigarın halısı idi, elbette insanlarını bir ümmet kılgan bolattı. Musa öz kavmige, eğer sizler ve bütün yeryüzüdeki kişiler kafir bulup kessanglar mı Allah'a kılçı ziyan yetkizelmeysizler. Çünkü Allah elbette hemmedin bir hacettir. Medileşki layıktır. Lekin yeryüzüde Allah cemalini görüşki kızıkkan müminlerle bulduken küfrünün, şirkinin, Allah'ın şeriyetlerini ve Allah'ın dinini meskır kılıçlarına yol yok yani yalgan yavdak bıktalları bilen uçurmekçi buludu. Allah öz nurunu üstün kılmay kalmaydı. Kafirlar bunu yaman görgen takdirdim. Şunun üçün meyli ular kançılık bilcirli misin? Allah ve Allah'ın Resulü'ne geçküçüler çokum g'albi qazinudu. Allah levhul mahfuzga men ve minin peygamberlerim çokum g'albi qilimiz deb yazdı. Allah hakikaten kuchlidir g'olibdir ve Allah bu g'albiga erishishning yo'lini bizlarga uchuq ko'rsatib, Alloh kichiklardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan ulardan burun o'tganlarni ziminda hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni ular uchun tanlagan dinini çokum mustahkam kılıp berishni ve ularning qo'rqinchisini amonlikqa aylantirib berishni va'da qildi ular mana ibadat qiladi. маңа hech narsini sherik keltirmaydi dedi. Mehribon ona, qadrlik dada, инсап bilan o'z atrofiga nazar solgan har qanday birodarlarimiz shuni his qilib yetaydiki, rezil tog'utlar o'zining har turli vahshiyona suiqastlari bilan xalqni faqat qo'rsoq to'qlashdan iborat dunyo g'amlariga silib qo'ygan. Bu isteknin neticesi de öz qarindoshlarini yiqitish uchun palta sepi bulup vergen iflos münafıklar bir umr pul, mol dunyoning quliga aylanib qilayotganlar. Atalmış xotirjam turmushga gol bulup yurganlar. erkekler bilan hamma ishda beslishadigan erkek xonim hanım kızlar dunyo dünya için ozdirdigan munofiq mollalar va ve xil şekilde ig'izga ilishdan kishi uyalg'idek darajada numussizliklar ko'payib ketdi bu dal razil tog'utlarning tutayotgani edi lekin ular bularga qanoat hosil qilmaydi chunki ularning eng oxirgi niyati aqidini tub yiltizidan yiqitish emasmi shuning uchun turmalar yetishmay ko'plab qurilishga odamlar yetishmay ichkiri o'lkalardan to'shib kelishga Razil qotillari yetishmay, saqchilarni ko'paytirishga ko'plab tirishchanlik ko'rsatdi. Filolliq tug'ut, nikohdan avvalgi tekshirish degandek bahona sabablari bilan turli ilmiy kirlarni ishlatdi. Hatto shikri o'lkalardagi bilim ilayotgan qarindoshlarimizga vaksina emlash bahonasi bilan hukul urushga boshladi. Buningdan vatan ichidagi maktab bolalari ham sirtda qolmadi albatta. ularning bu vahshiyona qilmishlari hozirgi zamondagi tutaksiz qatl qilish desak ham hargizmi oshirayotgan bo'lmaymiz رغم ليل النكسة رغم ليل النكسة كمناديك بقلب أثقلته النائبات فأرى طيفك حولي سطعا كالنيرا لست أخشى من ممات فالنداء